Добривашини, прізвище водія. Записую КЛБ Б 4212, водій, когут. Пробачте, а чи він і зараз на лінії? Ага. Э, Тоді прошу передати йому, щоб як тільки звільниться від чергового пасажира, негайно їхало міське управління міліції, кабінет 38. й Підміркував, що знову по радіотелефону чутимуть одразу всі таксисти, які зараз на зміні. А це ні до чого, змінив рішення. Товаришко Кукулянська, ні, давайте зробимо інакше. Передайте коготові, нехай тільки звільниться, негайно їде до вас у диспетчерську, а я зараз теж там буду. І вискочив з квартири. Не зачиняй дверей, будь ласка, почув голос грека, який піднімався сходом разом з Каровим Смежинським. Ось привезли нашого приватного експерта, вказав на Смежинського, який у темно-синьому костюмі вичищених до блиску вузьконосих туфлях з парасолькою, що правила й за ковіньку, виглядав одягнутим явно до урочистої події. Зараз він огляне замок і дасть нам точну відповідь, чи його інструментами тут хазяйнували. Машина обидві внизу, шурикян там? Так. То я внизу зачекаю. Шулікен стояв біля оперативної машини, а неподалік кучерявий розмовляв з кругловидим вгодованим молодим чоловіком, на обличчі якого виділялися довгі бакенбарди. І більше, здається, нічого. Побачивши Маринича, кучерявий якось догідливо затравкотів. «Е, Такий товаришу начальник. Завтра буду в себе у ЖЕКу. Свідомості щодо протипожежних заходів я підготую, так що можете зайти, коли вам буде зручно, і взяти собі. Е, гаразд. Але підійдіть на, на хвилинку сюди, сказав Маринич, зрозумівши, що кучерявий говорить усе це спеціально для молодика з бакенбардами. Він наказав Шурикяну їхати до таксомоторної диспетчерської, дочекатися там водія кого когота і разом з ним негайно в управління. Коли Шурикен поїхав, Маринич тихо запитав Кучерявого, як ви опинилися в квартирі криничної? Я з Пкірепу відразу поїхав сюди. Думаю, вийдуть люди після роботи на вечірні посиденьки, може, й побалати з кимось. Та встиг лише за цим, повів очима в бік кругловидого Семеновичем здибатися. Ти той що за мамині квіти гуляє. Так опізнав мене, запитав, чи знайшов я в їхньому будинку непрописаних квартирантів. Та тільки но почала зав'язуватись розмова, як раптом приїжджає Михайло Йосипович з бригадою. І вас розкрили? Семенович тепер знає, що ви з міліції. Що ви? Грек відразу зорієнтувався, вказав на мене пальцем і голосно запитав. А ви, товаришу, тут живете? Ні, кажу. Я лише працюю в цьому ЖЕКу, відповідальним за протипожежну охорону, тоді ходімо з нами. А потім ще й Семеновича розпитав, чи давно він тут сидить, чи не бачив нікого підозрілого, або просто незнайомого, який входив би в браму. Той відповів, що не бачив. Одним словом, нічого він не зрозумів. А Михайло Йосипович доручив мені розшукати вас. Я у Пкіреп дзвонив. Жанна ще на місці була, сказала, що товариш Гапан є, а ви вже пішли. І додому дзвонив. Наталочка сказала, що ще не приходили. І в управлінні двічі дзвонив, виправдувався кучерявий, але ніде вас не було. Пиво пив, буркнув Маринич. З брами вийшли грек із Смежинським. Усе, можемо їхати. Коли сіли в машину, грек виголосив. Сьогодні на власні очі пересвідчився, що у Кароля Смежинського таки золоті руки. За сім хвилин я засікав, виняв з дверей старий замок і поставив новий з секретом. Як часткову компенсацію потерпілі. У цьому ділі він справжній король. А навіщо було міняти замок? не зрозумів Маринич. Вдруге злодії сюди вже не прийдуть. Так мені ж треба дослідити, чим у старому замку порпалися. Ви думаєте, що це можна у дверях розглядіти? Ось розберу замок, тоді зможу точно сказати, чи моїми відмичками користувалися. О! Грек підніс вказівний палець. Це називається почуттям відповідальності за доручену справу солідна фірма.